смерть ляснічага. Михал, Михале, о Михале! Пачуўся голас як бы здаля, каля зямлянкі ранічкою і часты стук у шкло рукою. Вставай, Михале, одявайся! А хто там? Я хутчэй збірайся, Памёр ляснічы наш. Да можа, Михал ускочыў моцны Божа, і хто б мог думаць спадзявацца, Ужо стаў ачуньваць папраўляцца, каб хто сказаў, не даў бы веры, Ды то Ах, ды то аб'еш панк цаверы прынёс навіну гэту смуту. Няхай пан зойдзе на минуту сказаў михал адмкнуўшы дзверы цераз парог ступіў к саверы вайшоў у хатку і спыніўся бо зразу ў ёй ашаламіўся і дальш не ступіш ні на крок не хатка просто катушок няма дзе нават павярнуцца як у сабачай цеснай будцы сядайце на дзе-небудзь сядайце эхата наша <clears throat> выбачайце михал колодку подставляе вздыхнуў к саверы і сядае то быў мужчына ўжо поджылы ах мой ты божа добры милы вот то ж як выбраўся ён скоро яшчэ не дальше як пазаўчора со мною гутары смяяўся и і або ўсім мяне пытаўся михал гаворыць і ўздыхае а браце смерть не разбірае не глядзіць нікому ў зубы гадзюкаю брат спад падарубы знячэўку садзіць сваё джала ці многа жыў ці жыў ты мала ці ты багаты ці ты бедны ці ты зайздросны не наедны ты Жывём, клапоцімся і дбаем і все нарэшце. Паўміраем у нейкім згаснем летуценні, сказаў Ксаверыў за смучэнні. Так гэта так, пане Ксаверы, Ужо загатованы паперы для часу нашага сканання рукою Божага взыскання і ходзіць смерть як тень за нами, сказала Ганна со слязами. Ну, я готов, то пойдзем, браце, поплачам, хоть по сваёй страце. Михалк с Севером, выйшлі з хаткі світала ўжо дзесь каля гадкі у гэтым досведку маўклівым крычалі гусі проразліва нястройным хором гергеталі ды качки з шумам пролеталі і кніга ўнёсся плач з лукі у глыбі лясоў ціці рукі ўжо зачыналі свае токі усход віталі агнявокі віталі шчыра і натхненна на Михал с ксавером задуменно ішлі праз лес, ішлі маўкліва. Не толькі зрэдку сіратліва паслоў куроне два служакі. Няма ў нас пана небаракі Михал гаворыць. Так, няма, Жыві ўдава цяпер сама сказаў к саверы задуменна. Ну, пане, будзе цяпер змена. І пойдуць новыя парадкі, Міхал выказвае дагадкі. А пэўна, будзе талачэча, Не без таго ўжо чалавеча, вздыхнуў к саверы. Шкода пана. О бедны, выбраўся зарано, а жыць бы мог такі здаромы, ну, чалавек як корж дубовы. Пажыць бы трохі яму трэба пакой душы яго і неба. Так гаманілі, шлі прасткамі, то праз лужок, то хвайнікамі, Всяе дарогі напаўмілі, ішлі нябожчыка хвалілі як чалавека і служку князя, як і вядзецца ў такім разе някепскі быў і распытае, хай са святымі спачывае. Як ты жывеш, ці ты галодна, ці ты спачыў, як бацька родны, але сказаць яшчэ і не ўсякі, А прынясе, што без падзякі ўжо не выпусціць, заплаціць, о на дарэмшчыну не квапіць быў чалавекам справядлівы не фанаберысты праўдзівы саверы также пацвярджае на тым гаворка іх змаўка ідуць маўчком яны заняты сваімі думкамі з іх кожны так у лясніцтве кут парожны куток паквапнай багаты і не застаіцца, не згуляе паноў сабе ён прыцягае як рыб гароху азярыні і кожны ў замку службу рыня, Сюды і паціснецца за хвота і не прыедзе, а пяхотай за душу мілую прычхае. Міхал з сабою разважае. Але хто ж гэта месца зойме? Яно ну, то праўда ў панскай плойме сказаць, не будзе недастачы да гораў тым, Адзін для дачы, другі без клёпкі, трэці злосны, несправядлівы, безлітосны, як вось, напрыклад, табартоўскі, або падлоўчы пан бялоўскі. Назначаць гэтакага ката, тады запахне свая хата. Набыць добра не надта лёгка, яно як шклечка тое крохка, Чуть да яго не так кранесся і з чарапкамі астанесся, а ліха прыйдзе без падмогі. Бо ліху бітыя дарогі і ўсюды сцежкі яму вольны, то роўнагладкі, то вакольны не абмінее но нікога. Так смерть ляснічага старога Михала моцна ўскалыхнула і ўсё ўверх дном перавернула. І тут у першы раз Михала вось гэта думка напаткала. Купіць зямлю, Прыдбаць свой кут, каб з панскіх выпутацца путу і там зажыць сабе нанова свая зямля, во што аснова. Ставала сонейка з-за лесу скрозь тонкіх хмарачак завесу ўсюды косы раскідала, і ўсё жывенькае, Вітала ўсход яго на ясным небе і клапатком аб пільным хлебе дзянёчак новы зачынала, калі Михал і панк Саверы узышлі маўчком на двор кватэры. На горцы ціхай невысокай каля засценка недалёка ў бок дарогі ў глыбе сада стаяла панская пасада. Прасторны, роўны двор, вясёлы заўчёды повен быў жывёлы, хадзілі куры з певунамі ў кампанні важнай з індыкамі і, распусціўшы хвост мятлою, павук пахаджваў з павою, як пан вельможны радавіты. Кутку двара каля карыта шныралі качкі плюс катухі, Япрук заможны лапавухі спацыраваў паміж платамі і смешна ўскідваў кумпякамі, Ка часамі каля дому ён гукне рохне па-свіному, здаецца так, без дай прычыны і спрыт пакажа япручыны. А каля кухні пад аконцам сабакі, грэліся на сонцы таксама панскай пароды і ім было жыццё выгоды былі тут розныя бутынкі гуменцы гумны і адрынкі хлявы стайні і аборы добра набытку былі горы але ў машыне гаспадарскай быў хітрай штучыне слясарскай згубіла шруба стоп машина няждана выпала пружына рыгор хурман хадзіў без дела спярша пабурківаў нясмела цяпер нікога не баяўся хадзіў і лёгенька хістаўся ён трохі стукнуў ці не з гора а ты чаго тут мухамора рыгор насеўся на кухарку Вось калі дам табе па карку, Пайшоў адстань от добрый дота прылез як лысы чорт з балота. Эх наста, хочаш? А ну скокі, сказаў хурман і ўзяўся ў бокі. Нагою тупнуў, закруціўся, прысеў і устаў, заварушыўся, і то ўстае, то прысядае і ногі ўперад выкідае, бо дай ты спухо то распуста а каб табе было гад пуста няма ні сораму нічога ты пашануйся ты хоць бога хоць бы граха ты пабаяўся але рыгор не сунімаўся скачы валяе ты на стуля што ж калі гулі брат дык гулі пан пойдзе ў рая мы з табою а мы у букту з галавою пакінь. Нябожчык там у доме, пойдзі праспіся на саломе. І пані унь глядзіць. Што пані, А я то хто? Пане хурманя, дурное заткало ты знаешь чаму рыгором называешь зови меня вельможной пане Няхай тебе зямля пранеў, то брыдал, то завала яшчэ капанам называла, ці чулі людзей, Налізаўся, як той сабака на разніцы. Но но но, бо пойдзеш без спадніцу, адстань! Слатою навязаўся. На паліцы слоніна пані пеўня смалілам. А у рандельку стоит лой, але не твой, не не твой. А там у доме было гора, Жывы і крэпкі яшчэ учора. Сягоння быў ён нерухомы, глухі на ўсё чужы жывому. За сценку шляхта пасхадзілась, і ў тым пакойчыку таўпілась, дзе пан ляжаў у дамавіне няхай святымі апачыне ўздыхалі хрышчучы старыя схіліўшы головы сівыя някепскі пан быў гаварылі і ціха стала адхадзілі і доўга кучкамі стаялі паны сюды з'язджацца сталі Все леснікі былі ўжо ў зборы у лепшым стражніцкім уборы, у новых куртках са шнурамі, а на грудінах са знакамі, на шапках Р было з каронай каўнер стаячы і зялёны. Яны па два, па тры стаялі каля паркана і чакалі, пакуль куды іх не паклічуць, стаять і пану рая жычуць збавення вечнага жадаюць, гаворот тихенько вздыхаюць, паслухаць збоку іх, здавала, што ўсе яны пасерацелі. А што на сэрцы яны мелі, то тое ў сэрцы і осталось. Ды толькі мушу я прызнацца, як пачынала ўжо змяркацца і пана з плачам пахавалі, Все леснікі пілі, гулялі, а потым сталі барукацца. Амброжы кубел разгуляўся са ўсімі шчыра цалаваўся. І кварту трэцюю ўжо ставіў і ўсёю выпіўкаю правіў. Браткі, гуляйма, калі свята, Дык трэба выпіць хоць багата, крычаў амброжык, сцеражыся! кіўнуў ён носам на мехася і чарка ёмка паднялася Эй тётка хрума раз'явіся Вайшла і хрума ў старым чэпку здарова цётка як ты крэпка от кажа хрума і смяецца такую добраю здаецца што на шамброжыку ўвесь тае і хруму маткай называе ах панам брожык Нашто жарты голубка мама стаў дзве кварты все жылі і разышліся такія мовы паліліся і пахвальба пайшла такая падаць мне тэша лось гукае і разарву яго вантробы, бо свет гарыць з яго хваробы. Падайце, выру яму вушы за ўсе даносы за падкусы. Абрыцкі теж быў такі з нюхам, ад хрумы зызнуў адным духам. Быў позны час, як цётку хруму, з вясёлым шоламам і ў тлому лясная стража пакідала. У яе вачах зямля скакала і месяц бліскучы крайчык па небе пстрыкаў як той зайчык, шчакаўшы трохі разышліся і песні зараз панеселіся, то тут, то там і лес будзілі, як бы ваўкі там галасілі Ой пойду дадому не скажу нікому ды зарэжу кота бо наш кот серата спяваў амброжык за балотам а пальчык сыпаў як бы шротам будзе мяне жонка біць <laughs> няма кому бараніць михалст спяваў баском спаваў, як бы каваў ён словы шлягай. Добра мера, хоць без грошай, А мы празнічак хорошы!